É mais uma do MM, é o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de frau, hein, mulher? Essas malandra, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando a aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, vai, vai, assanhadinha, Que só quebral, vral, só quebral, vral, só quebral, vral, vral, vral, vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, vai. nova, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandras, vai, vai, assanhadinha, vai, vai, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vral, vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai, então vem sentando Aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta. Essas malandras assanhadinha que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai nova, nova, nova, nova, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Essas malandra, assanhadinha Que só quebral, só quebral, só quebral Vral, vral, vem pra favela Fica doidinha